الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله بكنا إتبارا سلسلة دستر dərslər رزاي Şiyə məzhəbinin iddialarına və şübhələrinə cavab olaraq. Və əsas mövzu da dəstərimizdə Səqələyn hədisinin şərhi, izahı və fikri olacaq. Və ola bilsin sonra əlavə mövzular da əlavə elədik. Deməli, başlanğıc olaraq bir şey qeyd edeyim. Şiə məzhəbinin əsas iddiası, İmamiyyə məzhəbinin əsas iddiası budur ki, din yalnız və yalnız əhl-i beytdən götürülməlidir və əhl-i beyt də deyəndə nəzərdə tuturlar 12 nəfəri və ya 14 nəfəri Fatmənə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əlavə etsək. Və onlara görə əhl-i beytdən savayı heç kəsdən din götürülməz. Bu da iddiadır. La fərz eləsək ki, bu iddia haqdır, onda ispat eləməlisən ki, sən dini və əhl-i beytdən götürməlisən. Bu da başqa bir mövzudur. Hər bir halda bu mövzular geniş qabaqda gələcək növbəti dəstlərdə bu mövzuları işləyəcək. Əsas Şiə məzhəbinin əsas dəlili Səqələyn hədisidir. Səqələyn, yəni iki ağır əmanət. Və onlar bu hədisi irəli sürürlər və iddia eləyirlər ki, Bu hədislə, Səqələyn hədisi ilə əhl-i beytə tabi olmaq vacibdir və biz əhl-i beytə tabi olmaq vacib görürük, əhl-i sünnə isə buna müxalifdir. Belə bir iddia irəli sürürlər. Və həmin hədis də Tirmizinin və Tabaraninin rəvat elədiyi bir hədisdir. Tirmizidə 3700 86-cı hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən sizə iki şeyi, iki şeyi, yəni Allahın kitabını və əhl-i beytimi tərk edib gedirəm. Siz onlardan tutunsanız, onlara tabi olsanız, məndən sonra heç vaxt yolunuzu azmayacaqsınız. Deməli, şiələr bu hədisi dəlil gətirərək iddia eləyirlər ki, onlar, yəni şiyələr, əhl-sünnətdən fərqli olaraq əhl-i beytə tabiçiliyi vacib görürlər. Və iddia eləyirlər ki, onların məzhəbi güya ki, əhl-i beytin məzhəbidir. Və bu səbəbdən də özlərini əhl-i beytdən olan İmam Cəfərə nisbət edərək özlərini Cəfərə adlandırırlar. Deyirlər ki, bizim məzhəb Cəfəri məzhəbidir. Və ya İmamiyyə məzhəbi. Yəni, Əhl-i Beytin məzhəbi. Və şiyə, yəni tərəfdar deyəndə də nəzərdə tuturlar əlinin və ya ümumi mənada Əhl-i Beytin tərəfdarları. Təbii ki, bunlar iddialardır. Biz hələm danışırıq şiyə məzhəbinin iddialarından. Ümumiyyətlə, bir şeyi qayda olaraq bil. Vallahi, mən şiyə məzhəbində boş-boş, güllü bəzəyli iddialardan başqa heç nə görməmişəm. Hansı ki, o iddiaların heç birinin praktikada isbatı yoxdur. Heç birinin. Və Şeyhülislam İbn Teymiyyə rahmehullah Minhacü Sünnədə deyir ki, isbatı olmayan iddianı irəli sürməkdən heç kəs aciz deyil. O iddia ki, onun isbatı yoxdur. O iddianı hər kəs irəli sürə bilər, hətta uşaq da. Uşaq deyər ki, mən dağı bir dənə yumruğumla dağıldacam, iddiadır, gəl isbat ilə görüm. İsbatı olmayan iddianı irəli sürməkdən heç kəs aciz deyil. Şiyə məzhəbinin etiqadı, imamiyyə barədə olan etiqadı və ümumiyyətlə bu məzhəb bu cür güllü, bəzəyli dilə xoş gələn iddialardan başqa heç nə deyil. Hansı ki, heç birinin isbatı yoxdur. Və bizim dəstlərimiz onların bu iddialarını puç etmək üzərində qurulacaq. Və bu hədis, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisi, hansı ki, İmam Tirmizi sünənində rəvat eləyib, mən sizə iki əmanət, Quran və əhl beyti buraxdım. Onlara tabi olsanız, yolunuzu azmayacaqsınız. Yəni, bu Səqələyin hədisini. Əslində, bu hədis şiyələrin lehlərinə yox, onların əlihlərinə dəlildir. Amma onlar öz xəyallarında elə biliblər ki, bu hədis bunlar üçün dəlildir. Amma əksinə, bu hədis əhlüsünnə vəl cəmanın dəlillərindəndir. Və onların bu iddialarına dörd cür cavab vermək olar. Bu dörd dənə qaydanı yaxşı hifsilə. Yəni, onların gətirdikləri bu hədis, birinci bil ki, onların lehlərinə yox, əleyhlərinə dəlildir. Bu səqreyn hədisi. İndi biz bu ispat edəcəyik bu dərsdə. və dörd yöndən ispat edəcək. Bir yöndən yox, iki yöndən yox. Hansı ki, iki yöndən ispat eləsək, hətta bir yöndən ispat eləsək kifayətdir. Çünki bir şeyi dəqiq ispat edə bilirsənsə, bir tərəfli isbat eləsən kifayətdir. Amma bir şeyin 2, 3, 4 yöndən isbat edirsənsə, bu daha qüvvətli olur, dəlil yönündən. Və biz də dörd cəhətdən bunu mən isbat eləyəcəm Allahın ismi ilə. Hansı ki, bu hədis onların lehlərinə olan dəlil deyil, əksinə əleyhlərinədir. Və bu hədislə əməl eləyən onlar yox, əhlüsün aval cəmadır. Birincisi, birincisi, bu hədisi sənə dəlil gətirən rafiziyə qarşı denən. Denən ki, birincisi hədisin bu formada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhi sənədlə nəqil olunması alimlər arasında ixtilaflıdır. Yəni, hədis əhli, hədis əhli olan alimlər ixtilaf ediblər. Bu hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhi sənədlə nəql olub ya yox? Bu aləm dəqiq deyil. Baxın, Səqələyin hədisi səhihdir. Səqələyin hədisi sabitdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə nəql olunması, bu hədisin Peyğəmbərdən varid olması doğrudur. Amma burada müşkülat, məsələ, problem başqadır. Səqələyin hədisi hədis qaynaqlarında iki formada nəql olub. Yəni, əhl-i beytlə əlaqəli bu hədis iki formada nəql olub. Bir forması Tirmizinin rəvat elədiyi hədisdir. O hədisdə deyir ki, mən sizə Quran və əhl-i beyti buraxdım. Kim bu ikisinə tabi olsa yolunu azmayacaq. Tirmizinin rəvat elədiyi bu hədisdən görünür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qurana tabi olmağı əmr etdiyi kimi, əhlbeytə də tabi olmağı əmr edib. Amma səqələyinin, səqələyin hədisi ilə əlaqəli başqa e, rəvayətlərdə isə belə gəlir. Orada gəlir ki, mən sizə iki əmanət buraxdım, Quran və əhl-i beyt. Qurana tabi olun, əhl-i beyti hörmətləyin. Bu formada olan hədislərdə isə tabiçilik təkcə Qurana gəlib. Əhl-i beyt isə tabiçilik yönündən yox, hörmət edilməsi yönündən tövsiyə edilir. Yəni, bu diqqət olması məsələdir. Ona görə biz deyirik ki, Səqələyin hədisi səhidir. Bu hədisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəqli sabitdir. Bunda heç bir müşkilat yoxdur. Müşkilat ondadır ki, Tirmizinin nəql etdiyi bu rəvayət. Yəni, Qur'ana və Qur'an kimi əhl-i beytə tabi olun. Birincisi, biz deyirik ki, bu hədisin səhi olub, olmamasında alimlər ixtilaf edir. Yəni, hədisin bu formasından söhbət gedir. Yəni, əhl-i beytə tabiçiliyi əmr edən formasından söhbət gedir. Bu hədisin səhi olub-olmamasında alimlər ixtilaf edir. Çünki bu hədisin sənədində Zeyd adında bir rav var. Məsələn, İmam Tirmizin də nəqillədi, Tabaran da nəqillədi bu hədisdə. Bu hədisin sənədində Zeyd adında bir rav var. Və o ravi də münkər hədisləri nəqil etməkdə məşhur olan bir ravidir. Və daima özündən güclü ravilərə müxalif hədislər rivayət edərdi. Buna hədis elmində munkirul hədis deyirlər, münkər hədis. Yəni bir ravinin özündən güclü bir raviyə müxalifi. Zeyd belə bir ravilərdəndir və Zeyd bu əsri nəql edən ravilərdən biridir. Ona görə bu hədisin hələm səhi olub olmamasını bir məna olaraq isbat eləmək düzgün deyil. Çünki bu hədisi, eyni bu hədisi, Səqləyin hədisini İmam Muslim, İmam Muslim səhi əsərində daha etibarlı bir sənədlə nəql edilib. Və İmam Müslimin nəql etdiyi hədis, hansı ki 2408-ci hədisdir, o hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, mən sizə iki ağır əmanəti qoyub gedirəm. Bunların birincisi Allahın kitabıdır. Onda, yəni Allahın kitabında hidayət və nur var siz Allahın kitabına bağlanın və ondan möhkəm tutunun, tabi olun. İkinci tövsiyəm əhl-i beytimdir. Mən əhl-i beytim barədə sizə Allahı xatırladıram. Mən əhl-i beytim barədə sizə Allahı xatırladıram. Deməli, İmam Muslimin nəql etdiyi bu hədis səhihdir və daha etibarlı bir sənədlə nəql olub. Və bu hədisdə biz nəyi gördük? Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Bizə iki şey əmanət buraxıb Quran və əhl beyti. Amma tabi olmağı Quran barədə tövsiyə edib. Deyib ki, Qurana tabi olun. Ancaq əhl-i beytə hörmət və əhl-i beytə ehtiram göstərməyə əmr edir. Deməli, Müslimin bu rəvayətində göründü ki, açıq aydın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qurana tabi olmağı əmr etmiş, əhl-i beytinə isə nəvaziş göstərməyi və onların haqlarını ödəməyi tövsiyə etmişdi. Bu rəvayətdən də görünür ki, İmam Tirmizinin nəql etdiyi hədisdən fərqli olaraq bu hədisdə əhlbeytə tabiçilik yoxdur. Yalnız Qurana tabiçilik gəlir. Bunu, bu hədisi İmam Muslim Cabir ibn Abdullahdan da rəvat edir. Yəni Cabir ibn Abdullahdan nəql olan hədis İmam Müslimin nəql etdiyi bu hədisi gücləndirir. O hədisi də Müslim 1218-ci nömrəli hədisdə nəql edir. Hədisdə deyilir ki, mən sizə bir şeyi, Allahın kitabını qoyub gedirəm. Siz ondan tutunsanız, məndən sonra heç vaxt yolunuzu azmayacaqsınız. Burada da tabiçilik görünür ki, Qurana gəlib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Cabir ibn Abdullahın nəql etdiyi bu hədisdə əhl-i beyti qeyd etmədi. Tabiçilik yönündən. Yəni birinci məsələ bu. Bizim birinci cavabımız bu. Qısa olaraq xülasə eləsək, belə deyə bilərik. Tirmizinin nəql etdiyi hədis, yəni Qur'ana və əhl-i beytə tabi olun hədisi səhi sənədlə nəql olunmuyor. Ən azından onun səhi sənədlə nəql olunub olunmamasında alimlər ixtilaf edir. Amma səhi sənədlə nəql olan budur ki, bəli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə iki əmanət buraxıb, Quran və Əhlibeyt. Amma Qurana tabeçiliyi əmr edib. Əhlibeytə isə hörmət etməyi və onların haqlarını ödəməyi tövsiyə edib. Bu məsələnin birinci tərəfi. Yəni, yəni Müslimin rivayətində Əhlibeytə hörmət etmək. Tirmizinin rivayətində isə Əhlibeytə tabe olmaq. Ona görə bu iki hədis arasında fərqi gör. Bu bizim birinci cavabımız. İkincisi, yaxşı, fərz eləyək ki, Tirmizinin nəql etdiyi o hədis yəni əhl-i beytə tabi olun formasında nəql olunan o hədis səhihdir. Məsələ Şeyx Albani, rəhməllah səhih sayıb. Və bir anlıq bu hədisin səhihliyi barədə olan ixtilafı da qoyaq bir qırağa. Lab tutaq ki, bu hədis səhih olsa da, Tirmizin rəvat elədiyi hədis. Yenə də şiyələrin zənn etdikləri mənadan tamamilə uzaqdır. Hətta Tirmizi nəql etdiyəriz. Hətta əhl-i beytə tabu olmağı əmr edən Tirmizinin hədisini səy saysaq belə, yenə də şiyələrin lehlərinə yox, yenə də əleyhlərinə dəlildir. İstər İmam Muslimin nəql etdiyi hədistə haqlarının qorunması əmr edilən və istərsə də Tirmizinin nəql etdiyi hədisdə tabi olunmaları əmr edilən əhl-i beytdən məqsəd şiyələrin iddia etdiyi kimi Əli və onun ailəsi deyil. İstəyirsən Tirmizin rəvatini götür. Yəni, tabi olunması əmr edilən əhl-i beyt. Və istəyirsə Müslimi rəvatini götür. Haqlarının qorunması əmr edilən əhl-i beyt. Hansı rəvati götürsən götür. Bu əhl-i beytdən məqsəd şiələrin zənn etdiyi kimi Əli və onun ailəsi deyil təkcə. Çünki əhl-i beyt məfhumu geniş bir məfhumdur. Və əvvəla Əhl-i beyt deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri nəzərdə Çünki şeylər bu hədisi dəlil gətirirlər və yenə də iddia eləyirlər ki, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əhl-i beytə tabiçiliyi əmr edibsə, deməli Əliyə, Həsənə, Hüseynə və Muhammed Baqirə, Cəfər, Sadiqə tabi olmaq vacibdir. Yəni 14 nəfərə özlərindən əhl-i beyt kəşf ediblər. Biz deyirik ki, ikinci olaraq, hətta əhl-i beytə tabiçiliyə əmr edilən hədisi götürsək də, yenə də əhl-i beyt deyəndə, əhl-i beyt təkcə Əli və onun ailəsi deyil. Elə əhl-i beyt deyəndə birinci Aşə nəzərdə tutulur. Sən məgər Aşəyə tabisən? Aşənin, radiyallahu anhənin nəql etdiyi hədisləri qəbul edirsən? Yox. Bəs onda necə əhl-i beytə tabisən? Əhl-i beyt deyəndə İbn Abbas nəzərdə tutulur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmsi oğlu. İbn Abbasın nəql etdiyi hədislərə tabisən? Yox. Bəs necə əhl-i beytə tabisən? Ona görə əhl-i beyt məfhumu geniş məfhumdur. Və əslində əhl-i beyti rədd edənlər, qəbul etməyənlər rafislərin özləridir. Çünki əhl-i beyt deyəndə ilk növbədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi zövcələr nəzərdə tutulur. Bu, həm Quran ilə, həm sünnə ilə, həm icma ilə, həm ərəb dilçiliyi ilə, adətlə də, örflə də belədir. Yəni, zövcənin əhl-i beytdən olması Quranla, sünnə ilə, icma ilə, ağınla, örflə, adətlə, ərəb dilçiliyi ilə sübut edilir. Məsələn, Qurandan dəlil Əhsab surəsi 33-cü ayədir. O ayə açıq aydın dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri əhl-i beytdəndir. Və Allah subhanətə ala həmin ayədə buyurur, Ey Peyğəmbərin zövcələri, siz hər hansı bir qadın kimi deyilsiniz. Əgər Allahdan qorxursunuzsa, yad kişilərlə nazlana-nazlana danışmayın. Yoxsa qəlbində xəstəlik olan tamaha düşər. Şəriətə müvafiq qaydada danışın. Evlərinizdə qərar tutun. İlkin cahiliyə dövründəki kimi açıq-saçıq gəzməyin. Namaz qılın, zəkat verin. Allaha və onun elçisinə itayət edin. Ey ev əhli! Allah sizdən günahınızı silib aparmaq və sizi tərtəmiz etmək istəyir. Evlərinizdə oxunan Allahın ayələrini və hikməti yada salın. Həqiqətən Allah lütfkardır və hər şeydən xəbərdar. Əhsab surəsi 32, 33 və 34-cü ayələr. Bu ayələrə fikir ver. Allah subhanətə Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrinə Neyi emredir? وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Evlerinizde karar tutun. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Evlerinizde karar tutun. Harda karar tutun? Evlerinizde. Demeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri ev əhlidir. Evlərinizdə neyliyi? Qərar tutun. Bu ayənin başı. Ayənin axırında isə deyir ki, 34-cü ayədə. Deyir ki: "Vazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi vel hikme." Vel hikme. Evlərinizdə oxunan Allahın ayələrini və hikməti, yəni sünnəti yada salın. Harda oxunan? Evlərinizdə. Ayə, ayə başladı ki, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Evlərinizdə qərar tutun. 34-cü ayə axırda gəldi ki, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِكُنَّ Evlərinizdə oxunanları, ayələri və hikməti yada salın. Harada oxunanları? Evlərinizdə. İndi 33-cü ayəyə fikir ver. Bu iki ayənin ortasına Allah subhanət hala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələrinə nə deyir? İnnəmə yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa əhləl beyt. Ey ev əhli, Allah sizdən çirkinliyi aparmaq istəyir. Xitab kimədir? Şübhəsiz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələrinə. Yəni ayənin başını da axırını da oxusan 32 33, 34. Sənə hər şey aydın olacaq. Şiyələrin bu ayə nə əlaqəli? Bir də iradları var. Onlar deyirlər ki, əgər bu ayədə əhl-i beytdən məqsəd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrdirsə, onda nə üçün ayədəki damirlər kişi cinsində gəlib? Məsələn, innəmə yuridullahu liyuzhibə Ankum. Ankum. Kunne gəlmədi. Və yudahhirakum. Kunne gəlmədi. Peyğəmbərin sözcələri isə kunne olmalıdır. Burada isə kişi cinsində gəlib. Bunun cavabında biz birincisi deyirik ki, bu iddia ilə birincisi siz özünüz özünüzü zibilə salırsınız. Ona görə ki, siz əhl deyəndə məgər Fatiməni əhl saymırsınız? Sayırsınız. O isə qadındır. Burada isə Allah subhanət hala kum kişi cinsində gətirir. Onda əhl, Fatimə əhl-beytdən xaricmi oldu? Əlbəttə ki, yox. Amma yaxşı, nə üçün bu cür gəlib? Bu ərəb dilində adi şeydir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əhl-i beyti nə idi? Rəisi. Və əhl-i beytin rəisi olduğuna görə ev əhlinə, yəni zövcələrə müraciət də kişi cinsində olur. Məsələn, ərəb dində bu qaydadır. 100 qadın olsun, 100 qadının qabağında bir dənə kişi olsun. 100 dənə qadına və bir kişiyə ümumən müraciət eləyəndə kişi cinsində ediləcək. Baxılmayacaq 100 dənə qadın var. Baxılacaq ki, bir dənə kişi var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əhl-i beytinə, əhl-i beyt olaraq müraciət eləyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o əhl-i beytin kişi olaraq rəisi olduğundan müraciət də kişi cinsindədir. Bu bir. İkincisi də əhlibeyt deyəndə həm də tək Peyğəmbərin zövcələri nəzərdə tutulmasın deyə, çünki Peyğəmbərin əmləri, əmoğlanları da əhlibeytdəndir deyə, Allah subhanət hala əhlibeytin müraciəti kişi cinsində gətirdi. Bu da hikmətlərdən biridir. Və belə ayələr Quranda çoxdur. Məsələn, Allah subhanət hala İbrahim əleyhissalamın zövcəsinə, yəni Sara anamsa, övlad müjdəsi verəndə, övlad müjdəsi verəndə, Saranı əhl-i beytdən qeyd etdi. Saraya qadına, Peyğəmbər zövcəsinə, əhl-i beyt deyə müraciət elədi və kişi cinsində. Çünki İbrahim orada idi ona görə. Evin rəisi odur ona görə. Hud surəsi 73-cü ayə. Allah subhanət hala deyir, Qalu, mələylər dedilər, Ətəcəbinə min əmrilləh, Ətəcəbinə, fikir ver, qadın cinsində. Ətəcəbinə, Allahın deyir əmrindən təəccüb mü edirsən? Rəhmətullahi və bərəkatuhu aleykum əhləl beyt. Rəhmətullahi və bərəkatuhu kişi cinsində gəldi. Aleykum kişi cinsində gəldi. Amma müraciət kimədir? Zövcəsinə. Tərcümə də belədir. Ey ev əhli, Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üzərinizdə olsun. Baxırmaq ki, burada ey ev əhli xitabı Sarayadır, amma yenə müraciət kişi cinsindədir, İbrahim orada olduğuna görə. Bu bir, ikincisi, bu ayədə də göründü ki, İbrahim əleyhissalamın zövcəsi əhl-i beytdəndir. Çünki Allah subhanət onun əhl-i beytdir. Hud surəsi 73-cü ayə sünnədən dəlil isə bu Qurandan dəlildir. Yəni Qurandan dəlildir ki, peyğəmbərin zövcəsi, zövcələr ümumiyyətlə əhlibeytdəndir. Sünnədən dəlil isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin namazlarda oxuduğu salavat duasıdır. Namazların sonunda oxuduğumuz salavat duası ki var. Allahumma salli ala Muhammed və ala ali Muhammed kema salleyta ala ali İbrahim və ala ali İbrahim fil alamin innaka hamidun mecid. Bu duanın səhih sənədlə nəql olunan cürbəcür formalar var. Və bu formalardan istədiyini namazda oxuya bilərsən. Və o formalardan biri də Buxar və Müslimin ittifaqla nəql etdiyi bu hədisdir. Müslimdə birinci cild 306-cı səhifədədir. Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazlarında salavat duasını belə oxuyurdu və sahabelərinə belə öyrədərdi. Allahumma salli ala Muhammed və ala əzvacihi və zurriyyatihi kəmə salleytə ala ali İbrahim fil aləmin innəkə hamidun məcid. Allah Muhammədə, onun zövcələrinə və zürriyyətinə bərəkət əta et, necə ki İbrahimin ailəsinə etdin. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada əhl-i beyt olaraq kimi qeyd etdi? Zövcələri və öz zürriyyətini. Bu da sünnədən açıq-aydın dəlildir. Həmçinin sünnədən dəlil biz bilirik ki, sədəqə almaq əhl-i beytə aramdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin də zövcələrinə sədəqə almaq haram idi. Çünki sədəqə insanların mallarının çirkidir. Və əhl-i beytə yaraşmaz insanların mallarının çirkinə əllər bulaşsın. Necə ki, İbn Əbi Şeybə Musənnəf əsərində 3-cü cilddə 214-cü səhifədə səhih sənədlə İbn Əbi Muleykədən nəql edir ki, Xalid İbn Səid sədəqə malından bir inəyi Aşəyə göndərir. Aşə radiyallahu anh isə o inəyi geri qaytararaq deyir. Deyir ki, bizə, yəni Muhammədin əhlinə sədəqə haramdır. Ayşə bəyan elədi ki, Peyğəmbərin zövcələri əhl-i beytdəndir və biz əhl-i beytə, yəni Muhammədin əhlinə, zövcələrə sədəqə haramdır. Bu da sünnədən dəlil. Ərəb dilçiliyi baxımından da məsələ belədir. Məsələn, məşhur ərəb dilçiləri, ən möhtəşəm ərəb dilinin izahlı lügətləri ki var, ona mühkəm deyirlər o mühkəmlərin müəllifləri öz kitablarında deyirlər. Deyirlər ki, əhl-i beyt dedikdə o evin sakinləri nəzərdə tutulur. Əhlur racul, yəni kişinin əhli dedikdə ona ən yaxın olan adamlar nəzərdə tutulur. Fikir ver və Peyğəmbərin əhl-i beyti dedikdə onun zövcələri, onun qızları və yaxın qohumları nəzərdə tutulur. Bunu şəriət alimləri demir. Buna ərəb dilçilər deyir. Ərəb dilçilər deyir ki, peyğəmbərin əhli beyti dedikdə onun zövcələri, yaxın qohumları və qızları nəzərdə tutulur. Məsələn, İbn Manzur, Lisanul Arab, 11-ci cild, 28-ci səhifə. Qamusul Muhit, səhifə 1245. Mu'cəm, Məqayisul Luğa, Cild 1, səhifə 161. Ərəb dilçiliyində də bu belədir. Adət baxımından da məsələyə yanaşsaq və ağıl baxımından da məsələyə yanaşsaq, görərsən ki, yenə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri əhl-i beytdəndir. Nəinki Peyğəmbərin? Ümumiyyətlə, kişinin əhl-i beyti zövcələri əhl-i beytdəndir. Çünki kişinin zövcəsi ev əhli deyilsə, çöl əhlidir, öz evində yaşayan onun ev əhli deyilsə, fikir ver. Hələ örfən, adətlə və ağılla deyirəm. Çünki şiə məsəbinə görə ağıl ədillət-i şəriyyədəndir. Şiə məsəbinə görə ağıl Quran və sünnə kimi hüccətdir. Biz də deyirik ki, ey çox ağıldan danışan, gəl ağılla düşün kişinin evində olan əhlibeytdən sayılmayacaqsa, o evin əhlindən sayılmayacaqsa, onda kimdir o evin əhli? Necə ki, yenə də Qurandan dəlil. Yenə də Qurandan dəlil. Allah subhanahu taala Taha surəsi 10-cu ayədə Musa əleyhissalamın zövcəsindən danışanda onu Musanın əhlindən sayır. Deyir ki, o zaman o, yəni Musa, bir od görüb. Fəqaləli əhlihi, öz əhlinə dedi, dayanın, mən bir od gördüm. Bəlkə o oddan sizə bir köz gətirdim, ya da odun yanında bir bələdçi tapdım. Taha 10-cu ayə. Bayaq oxuduğum Hud surəsi 73-cü ayədə də Allah subhanətə ala İbrahim əleyhissalamın zövcəsi Saranı əhl-i beytdən saydı. Taha surəsi 10-cu ayədə də Fəqalə li əhlihi Musa öz əhlinə, yəni zövcəsinə dedi. Musa əleyhissalamın zövcəsi yenə də əhl-i beytdən sayıldı. Necə Muhammedin zövcələri əhl-i beytdən sayılmasın? Bir şey fikir ver. Taha surəsi 10-cu ayədə Fəqalə li əhlihi O öz əhlinə dedi, umkusu dayanın. Yenə də kişi cinsindədir. Baxma ki, müraciət zövcəsinədir. Belə misallar Quran-ı kərimdən həddən ziyadə çoxdur. Xulasa, bütün bu dəlillər bizə göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri əhl-beytdən sayılır. Və çox maraqlıdır, Bu Əhzab surəsi 33-cü ayə ki var, mən sizə açıq aydın göstərdim. Hansı ki ayənin başında deyir ki, evlərinizdə qərar tutun. Sonda deyir ki, evlərinizdə oxunan ayələri xatırlayın. Ortada da deyir ki, ey ev əhli. Məsələ aydındır. Yəni ayələri insanların ən cahili belə oxusa, ona hər şey aydın olar. Mən hələ insanların alimindən danışmıram. Ancaq şiələrin alimindən danışmağa dəyər. Məsələn, böyük şiə alimlərindən bir məclisi, deməli, mən bu dərs əsnasında şiələrin alimləri barədə məlumat verəcəm. Məsələn, məclisi, Molla Bağır məclisi, şiə məzhəbinin ən güclü 8 alimindən biridir. Bu 8 alim barədə növbəti dəstərdə məlumat gələcək. Və Şiyənin ən güclü 8 kitabından biri olan Biharul Anvar kitabının müəllifidir. Hicrətin 1111-ci ilində vəfat edib, həmçinin Miratul Uqul fi şərhi Əxbar-ı Rusul Cilaul Uyun Əl-Ərba'in Haqqul Yəqin və başqa bir çox əsərlərin müəllifidir. Hətta demək olar ki, şiə alimləri onun böyük bir alim Şiə məzhəbində böyük bir hədisçi olması barəsində heç bir ixtilaf eləməyiblər. Və deyiblər ki, o Şiənin fəxridir və yazdığı Biharul Anvar əsəri Şiənin ən güclü 8 kitabından biridir. Və demək olar ki, öz zamanının dahisi idi. Məsələn, onun barədə Huramilnin Əməlül Amin kitabına 2-ci zildə 248-ci səhifəyə Həmçinin Ərdəbilinin Cami-ur Ruvat 2-ci cild 78 79-cu səhifələrə baxa bilərsən. Bu alim barədə geniş məlumat toplaya bilərsən. Xülasə Şiələrin göz bəbəyidir. Hətta ona Allamə məclisi deyirlər. Allamə. Və məclisi özü hiss eləyib ki, Əhsəb surəsindəki bu 33-cü ayə ki var, o birbaşa dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri əhl-i beytdəndir. Və ona görə məclis iddia eləyib ki, 33-cü ayə ki var, ya əhləl beyt, əhl-i beytin müraciət ayəsi ki var, o bilə-bilə sahabələr tərəfindən sonradan 32-ci və 34-cü ayələrin arasına salınıb. Yəni, məclis iddia edir ki, bu, Əli və onun ailəsi barəsindədir. Amma sonradan bu hissə zövcələrlə əlaqəli ayələrin arasına salınıb ki, oxuyan adam elə bilsin ki, Peyğəmbərin zövcələri də əhl-i beytdədir. Məsələn, bunu Biharul Anvarda 35-ci cild 234-cü səhifədə açıq aydın deyir. Bu da Qur'anın təhrif edildiyinə etiqad etməkdir. Açıq aydın. Və belə bir etiqadın sahibi də Muhammədin dinindən xaric olub. Hətta Şiə məzhəbinin ən mötəbər ən dəyərli kitablarından dəlil gətirmək olar ki, onların öz kitablarında var ki, Peyğəmbərin zövcələri əhl-i beytdəndir. Bəli. İndiyənəcə mən Qurandan, sünnədən, ərəb dilçiliyindən, örfdən, ağılda misallar gətirdim. İndi gətirəcəyim misal birbaşa şiələrin öz kitablarındandır. Məsələn, Biharul Ənvar 35-ci cild 221-ci səhifə və 45-ci cild 198-ci səhifə. Həmçinin Təfsirül Burhanda 3-cü cild 321-ci səhifə. Həmçinin Tusinin Əl-Əməli kitabında səhifə 136-da Ummu Sələmədən belə bir hədis nəql olur. Ummu Sələmə soruşur ki, Ya Rasulallah, mən də sənin əhl-i beytindənəm. Ümmü Sələmə kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zövcəsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də cavabında deyir ki, bəli, sən mənim əhl-i beytimdənsən. Bu da onların öz kitablarından dəlil. Ümumiyyətlə, əhl-i beyt deyəndə tək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zövcələri nəzərdə tutulmaz. Əhl-i beyt deyəndə həmçinin Əlinin, Cəfər ibn Əbu Talib, Əqil ibn Əbu Talib və bir də Abbas ibni Abdülmuttalibin ailələri nəzərdə tutulur. Yəni Əlinin ailəsi, Cəfərin, Əqilin, bir də Abbasın ailəsi. Və bunların hamısına da sədəqə almaq haram idi. Bu əl-sünnənin etiqadıdır. Necə ki, muslimdə 2408-ci hədisdə Zeyd ibn Ərqam tərəfindən nəql olunan hədisdə bu açıq aydın deyilir. Zeyd ibn Ərqamdan soruşanda ki, sədəqə kimlərə haramdır? Və əhlibeyt kimdir? O dedi ki, Əlinin, Caferin, Əqlin və Abbasın ailələri. Soruşanda ki, Peyğəmbərin zövcələri də əhlibeytdəndir, dedi bəli. Deməli, əhlibeyt kimdir? Peyğəmbərin zövcələri, yəni Peyğəmbərin ailəsi sövsələr və qızları, həmçinin Əlinin, Abbasın, Aqilin və Cafərin ailələri əhl-i beytdəndir. Nəinki bunlar? Hətta demək olar ki, Haşim övladlarının, yəni Bəni Haşimin hamısı əhl-i beytdən sayılır. Və Bəni Haşimin hamısına sədəqə haram idi. Buna da dəlil Rabia İbni Əl-Harisin rəvat elədiyi hədisdir. Hansı ki, bu hədisi də Muslim 1072 nömrəli hədisdə nəql eləyir. Yaxşı, sən sual verə bilərsən ki, bəs bunun isbatı hətta şiyə kitablarında var. Çoxdur ki, bəli, var. Məsələn, yenə də Məclisinin Biharul Ənvar kitabında 23-cü cild 115-ci səhifə. Həmçinin Kəşful Qummə kitabı 1-ci cild 44-cü səhifədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən özləri belə bir hədis nəql edirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Mən sizə iki şeyi, Qur'anı və Əhlibeytimi qoyub gedirəm." Sahabelər soruşdular: "Ey Allahın Rəsulu, sənin Əhlibeytin kimlərdir?" O sallallahu əleyhi və səlləm cavabında deyir: "Mənim Əhlibeytim Əlinin Cəfərin, Əqlin və Abbasın ailələrdir. Deməli, xulasə, əhlibeyt məfhumu geniş bir məfhumdur. Və şiyələrin iddia elədiyi kimi 14 nəfərdən ibarət deyil. Yəni, hətta onların dediyi kimi, biz Səqələyin hədisini bu cür qəbul etsək ki, Qurana və əhlibeytə tabi olun, Yaxşı, gəl tabi olaq. Kimə? Əhlibeyt deyəndə kimi nəzərdə tutursan? 14 nəfəri? Xeyr. Əhlibeyt məfhumu geniş bir məfhumdur. Sizin öz kitablarınızda gəlir ki, Abbasın da ailəsi, Cəfərin də ailəsi, Əqlin də ailəsi, hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələri Əhlibeytdəndir. Və bu Qur'anla, sünnə ilə, icma ilə, ağılla isbat olunur. Yaxşı, gəl Əhlibeytə tabe olaq. Niyə tab olmursan İbn Abbasa? Niyə tab olmursan Ayşəyə? Düzdür? Onda başqa bir sual çıxır ortaya. Əhl-beyti onda kim qəbul etmir? Siz yoxsa biz? Bu şeyləri biləndən sonra ortaya bir sualın da cavabı çıxır. Kim əhl-beyti qəbul etmir? Cavab aydındır. Məgər şiyələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm zövcələrini qəbul edir, onlardan elm götürür, dinlərini onların vasitəsilə öyrənir, xeyr. Və Abbasın, Cəfərin, əlinin ailəsini əhl-i beytdən sayır, xeyr. Deməli, onlar əhl-i beyti qəbul etmir. Və bu məsələdə biz onlara irad tuturuq. Niyə əhl-i beyti qəbul etmirsiniz? Ona görə əhl-i sünnətin şiyələrə sualı var. Əhl-i sünnə deyir, kimdir əhl-i beyti qəbul etməyənlər? Əhl-i beytə mənsub olan hər kəsi əhl-i beytdən sayan, əhl-i beytə mənsub olan hər kəsi əhl-i beytdən sayan və onları sevən əhl-i sünnə Yoxsa bütün Haşim oğullarını, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrini əhl-i beytdən saymayan və onları söyən şeyələr kimdə əhl-i beyti qəbul etməyən? Məsələn, şiyələr əhl-i beytdən olan, diqqətlə, əhl-i beytdən olan və Peyğəmbərin əmsi olan Abbası söyürlər. Peyğəmbərdən ən çox hədis nəql etmiş sahabələrdən biri, Qur'anın təfsiri ilə məşhur olan, alim, fəqih və ən əsası əhl-i beytdən olan Abbasın oğlu Abdullah İbni Abbasa rışxən dedirlər. Onu ağıldan kəm adlandırırlar. Həmçinin şiyələr İmam Hüseynin övladlarını əzəmətləndirirlər. Ancaq İmam Həsənin övladlarına rüşxənd edirlər. Dediklərim hardadır? Məsələn, Kuleyni Kitab-ül Kafidə baxa bilərsən 2-ci cild 155-ci səhifə və 8-ci cild 191-ci səhifə. Həmçinin Kəşşinin ricalı, hansı ki İbn Abbas ağıldan kəm qeyd olunur. Kəşin ricalında səhifə 52-də. Və ya Abdullah ibn Abbası ağıldan kəm adlandırmaları bir yana İmam Hüseynin İmam Hüseynin nəvəsi özlərinin dördüncü imamdır dedikləri Zeynul Abidinin doğma oğlu Beşinci imam dedikləri Muhammed Baqirin doğma qardaşı və Cəfərin əmsi, küfənin alimi və mücahidi, müçteydi olan, əhl-i beytin öz zamanındakı rəisi olan Zeyd ibn Əlini, Zeyd ibn Əlini fasiq və şərabxor adlandırırlar. Fasiq və şərabxor. Həmçinin özlərinin 11-ci imam dedikləri <clears throat> Həsən Əskərinin qardaşı Cəfəri, yəni 11-ci imamları Həsən Əskərinin qardaşı Cəfəri həm fasik sayırlar, hansı ki əhlbeytdəndir, həm də kəzzab, yalançı. Məsələn, baxa bilərsən Biharul Ənvara. 46-cı cild 194-cü səhifə. Həmçinin baxa bilərsən Kitab-ül Kafiyə 1-ci cild 247 və 405-ci səhifələr. İndi sual verirəm. Yəni, bu da əhl-i beytə hörmət. Yəni, bu da əhl-i beytə tabiçilik. Bu ikinci məsələ. Yəni, Səqələyin hədisi ilə əlaqəli ikinci məsələmiz budur. Deməli, bizim birinci cavabımız bu oldu ki, <clears throat> əhl-i beytə tabi olmağı əmr edən hədis o hədisin səhi olması ispat olunmayıb. İkinci məsələ odur ki, ikinci cavabımız. Lab tutaq ki, bu səhihdir. Bəs onda əhl-i beyt kimdir? Siz məgər əhl-i beyti qəbul edirsiniz? Məgər əhl-i beyti hörmət mi edirsiniz? Bunu qeyd elədim. Bu ikinci məsələ. Bu hədislə əlaqəli bizim üçüncü cavabımız budur. İmam Malik Muvaddada, İmam Hakimdə, Mustadrakdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini nəql edir. Allah Rasulü buyurur. Mən sizə iki şey buraxdım. Siz bu iki şeyə bağlı qaldıqca, bu iki şeyə tabi olduqca yolunuzu azmayacaqsınız. Bunlar Allahın kitabı və Rasulunun sünnətidir. Bu hədis də İmam Müslimin nəql etdiyi hədisi gücləndirir. Bu hədisdə də görüldü ki, əhlibeytə tabiçilik gəlmədi. Tabiçilik Quran və sünnəyə gəldi. Əsas tabiçilik Allahadır. Mən yuti'ir rəsul fəqət ətə Allah ayəsi ilə götürsək, Peyğəmbərə tabi olmaq da Allah subhanət hələ tabiçilikdir deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu hədisdə də Quran və sünnəyə tabi olmağa əmrlədi və ya belə deyək, Qurana tabiçiliklə yanaşı sünnəyə tabiçiliyi gətirdi. Burada da görürük ki, tabiçilik əlbeytə yox, Quran və sünnəyə yönəldilib. Amma çox qəribədir, bir çox şiyəyə bu hədisi deyəndə inkar deyirlər. Deyirlər ki, biz bu hədisi qəbul etmirik. Yəni, Quran və sünnətə tabiçilik hədisini qəbul etmirik. Çox təəssüblüdür. Sən bu hədisi rədd et. Gülə-gülə rədd et. Bu hədisi gülə-gülə rədd edib, ağlaya-ağlaya bu barədə olan ayələri qəbul edəcəksən. Sən bu hədisi rədd etsən də, bu hədisi ispat edər, bu hədisin mənasını sübut edən və qüvvətləndirən Quranda 50-yə yaxın ayə var. Hansı ki, o ayələrdə Quran və sünnətə tabiçilik əmr edilir və onların heç birində əhl-beytə tabiçilik yoxdur. Bəs bu ayələrə nə deyirsən? Məsələn, Nisa surəsi 13 və 14-cü ayələr. Allah subhanətə da buyurur, bunlar Allahın qoyduğu hüdudlardır, qaydalardır. Kim Allaha və onun Peyğəmbərinə itayət edərsə, kim Allaha və onun Rasuluna itayət edərsə, əlbət qeyd olunmadı ki, Quran və sünnə qeyd olundu. Kim Allaha və onun elçisinə itayət edərsə, Allah onları Allah onu ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağlarına daxil edər. Bu böyük bir uğurdur. Və kim Allaha və onun elçisinə aşiq olub, yenə də əhlbeyti gətirmədi. Kim Qurana və sünnətə müxalif olub, onun hüdudlarını aşsa, Allah onu içində əbədi qalacağı cəhənnəm oduna vasil edər. Onun üçün alçaldıcı bir əzab var. Deməli, cənnət mükafatı və o böyük uğur kimə vəd edildi? Quran və sünnət tabi olana. Və cəhənnəm odur. Və bu böyük əzab kimə vəd edildi? Quran və sünnətə arxa çevirənə. Və necə ki, Allah subhanətə Allah Nisa surəsi 61-ci ayədə deyir, deyir ki, onlara, kimlərə? Yəni, münafiqlərə. Onlara, yəni münafiqlərə deyiləndə ki, Allahın nazil etdiyinə, yəni nəyə? Qurana və onun elçisinə, yəni nəyə? Sünnətə tərəf gəlin deyiləndə görərsən ki, münafiqlər səndən nifrətlə üz çevirirlər. Biz bu hədisi deyirik, Quran və sünnətə tabi ol, nifrətlə üz çevirirlər bizdən. Deyirlər ki, qəbul etmirik bu hədisi. Bəs onda bu ayə nə deyirsən? Nisa 61-ci ayələr. Allah subhanət hələ deyir, münafiqlərə deyiləndə ki, Qurana və sünnətə gəl, Allaha və Peyğəmbərinə. Görürsən ki, nifrətlə səndən üz çevirirlər. Bəs Qurana və sünnətə möminlərin yanaşması necədir? Ona Allah subhanət hələ Nur surəsi 51-ci ayədə deyir. Allah subhanət hələ deyir, aralarında hökum vermək üçün Allahın və onun elçisinin yanına çağrıldıqda aralarında hökm vermək üçün Qur'ana və sünnətə doğru çağrıldıqda möminlərin sözü ancaq və ancaq səmi'nə və ata'nə eşitdik və itayət etdik demələrdir. Və ya Əhsab surəsi 66-cı ayələr. Allah subhanət hala deyir ki, üzləri odda, yəni cəhənnəm odunda, o yan bu yana döndəriləcəyi gün onlar, yəni cəhənnəm əhli deyəcəklər, kaş biz Allaha və onun elçisinə tabi olardıq. Kaş biz Quran və sünnəyə tabi olardıq. Və ya Muhammed surəsi 33-cü ayə Allah subhanət hala deyir, Yə yuhəllədinə əmənu, ey iman edənlər, ətiyullah, Allaha tabi olun və Peyğəmbərinə itayət edin, əməllərinizi, və lə tubdilu əmələkum, əməllərinizi puç etməyin. Deməli, Quran və sünnəyə tabi olmadan edilən əməl puçdur. Hansı ayədə gəlib ki, əhl-i beytə tabi olur? Sən nə üçün eşiyə, Qurana və sünnətə tabi olun hədisini rədd edirsən? Hansı ki, sən bu hədisi rədd etməklə Quranda bu mənada olan onlarla ayəni rədd etmiş olursan. Bütün bu ayələrdən də görünür ki, şəriətdə əsas olan nədir? Şəriətdə əsas olan Qur'an və sünnətə tabi olmaqdır. Amma əhlüsünnə vəl cəma deyir ki, əhlibeytə tabi olmaq və əhlibeytin yolu ilə gedmək də önəmli məsələlərdəndir. Niyə? Çünki əhli sünnə vəl cəma bu etiqaddadır ki, Din Quran və sünnədən ibarətdir. Amma Quran və sünnənin bizə çatdırılmasında, Quran və sünnənin qorunmasında Allah Rəsulunun əshabının və əhl-i beytinin misilsiz xidmətləri olub. Və biz dinimizi, yəni Quran və sünnəni, çünki din deyəndə Quran və sünnə nəzərdə tutulur. Biz dinimizi, yəni Quran və sünnəni Allah Rasulunun əshabı və əhl-i beyti yolu ilə götürmüşük. Bizə dini onlar çatdırıb. Biz əshab deyəndə əhl-i beyti də nəzərdə tutuluruq. Çünki onların, yəni əhl-i beytin Quran və sünnətin qorunmasında misilsiz xidmətləri olub. Məsələn, bu ümmət Quran təfsirində İbn Abbasdan faydalandığı kimi kimdən faydalanır? Şiyə Zeydi, Cəfəri, Mu'təzili, Sünni nə istəyirsən, bütün təfsirləri aç. Ən çox ayələrin təfsiri ilə əlaqəli İbn Abbasın nəqilləri var. Yəni İbn Abbas Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əshabı içərisində və əhlbeyti içərisində Qur'anın təfsirinə xüsusi yer ayıran sahabelərdən biridir. Və əhlüsünnə kitablarında da İbn Abbasın təfsirinə xüsusi yer ayırılır. Və əksər ayələrin təfsirini biz İbn Abbasdan götürmüşük. İbn Abbas əhlbeyt deyil, əhlbeytdəndir. Əgər biz əhlüsünnə Qur'anın təfsirinə əlaqəli İbn Abbasa, Əliyə və Əhl-i Beytdən olan digər şəxsiyyətlərə müraciət eləyiriksə, deməli Əhl-i Beytə müraciət eləyirik. Və ya məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zövcəsi Ayşə Peyğəmbərdən ən çox hədis nəql edən 7 sahabədən biridir. 2000-dən artıq hədis nəql edib. Ayşə radiyallahu anhə 2000-dən artıq hədis nəql edib. Bu Ayşənin sünnəti olan xidməti deyil. Ayşə radiyallahu anhə əhlbeytdən deyil. İbn Abbasın Qurana olan xidməti, Ayşənin əhlibeyti olan xidməti, Ayşənin sünnəti olan xidməti, əhlibeytin dini olan xidməti deyil. Bəli, bu mənada əhlibeytin yolu Əhl-i Beytin elmi bizim üçün önəmlidir. Və dördüncüsü və ən əsası Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm deyir ki, mənim sünnətimə və məndən sonra gələcək hidayətə çatmış raşid xəlifələrimin sünnətinə azı dişlərinizlə yapışın. Hədisi İmam Əhməd Musnədində, Tirmizi, həmçinin Sünənində, Abu Davudda, İbn Məcədə, Sünənlərində, Darmidə Sünənində, Hakim Mustadrakində rəvat edib, Tirmizi hədisə deyib ki, hədis səhihdir. Həmçinin Hakim, həmçinin Zəhəbi, həmçinin Şeyx Albani və qeyriləri, yəni alimlər bu hədisi səhih sayıblar. Hədis səhidir. Peyğəmbərdən səhi yoldan nəql olunan bir hədisdir. Və bu hədisə fikir ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə öz sünnətinə tabi olmaqla yanaşı bir də raşid xəlifələrin Abu Bakr, Umar, Osman, Əlinin sünnətinə tabi olmağı əmr edir. Amma sual Raşid xəlifələrin özlərinə məxsus özlərinə xas sünnələr var? Cavab yox. Bəs burada Raşid xəlifələrə tabiçilik nə mənadadır? Raşid xəlifələrə tabiçilik Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə tabiçilikdir. Çünki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə tabiçiliyə aparan yollardan biri onun Raşid xəlifələrinə Əbu Bakr, Umar, Osman və Aliyə tabe olmaqdır. Yəni bu hədisi qeyd etməkdə məqsədim nədir? bir hədisi götürüb durmaq olmaz. Və ya bir hədisə və ya bir məsələyə bir tərəfli yanaşma olmaz. Laq fərz eləsək ki, əhl-i beytə tabiçilik ilə əlaqəli hədis səhihdir, onda Raşid xəlifələr də tabiçilik ilə əlaqəli hədis səhihdir. Onda necə olacaq? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, məndən sonra iki şəxsə, məndən sonra iki şəxsə, Abu Bakra və Ömərə tabu. Hədis İmam Əhməd Musnədində, Tirmizinin Sünənində, Hakimin Musadrakində səhi sənədlə nəql olunmuş hədisdir və Albaniyada silsilədə gətirir. 1233 nömrəli hədisdir silsilədə. Hədis səhidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məndən sonra iki kişiyə Abu Bakr və Ömərə tabi olun. Bu hədisdə də Peyğəmbər Abu Bakr və Ömərə xüsusən tabiçiliyə əmr elədi. Bu hədislərin şərhi ilə əlaqəli alimlərin bir çox şərhləri var. Yəni, bir hədisdə gördük ki, əhl-i beytə ümumi tabiçilik. Bir hədisdə gördük ki, raşid xəlifələrə ümumi tabiçilik. Bir hədisdə gördük ki, xüsusən Abu Bakr və Ömərə tabiçilik. Yəni bu tabiçilik Quran və sünnədən sonra Quran və sünnədən sonra olan tabiçiliklərdir. Quran və sünnə aydındır. Adilləti şər'iyyədir. Şəri dəlillərdir bizim üçün. Bunun isbatına ehtiyac yoxdur. Nə qədər Qurandan ayələr oxudu. Quran və sünnədən sonra əhlibeytə tabiçilik və ya ayələr var və ya hədislər var sahabələrə ümumən tabiçilik və ya xüsusən Raşid xəlifələrə tabiçilik və ya xüsusən Abu Bakırla Ömərə məhz ikisinə tabiçilik hamısı da səhihdir. Bu hədislərin şərhi ilə əlaqəli alimlər belə deyiblər. Məsələn, bəzi alimlər deyir ki, Raşid xəlifələrin icması hüccətdir. Yəni, bir məsələdə Abu Bakr, Umar, Osman Ali icma eləsə, Alim deyib ki, o mənim üçün hüccətdir. Niyə? Çünki Peyğəmbər dedi ki, Raşid xəlifələr tabi olun. Və ya məsələn, alimlərdən bir qismi deyir ki, Abu Bakr və Ömər, Abu Bakr və Ömər bir məsələdə ittifak etsələr, bu mənim üçün hüccət sayılır. Niyə görə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisinə görə. Məndən sonra iki kişiyə, Abu Bakr və Ömərə tabi olun. Həmçinin bəzi alimlər də Tirmizinin nəql etdiyi o hədis ki var, əhl-i beytə tabiçiliyi əmr edən hədis. Bəzi alimlər də, məsələn, həmbəli alimlərindən Əbu Ya'la rahiməhullah deyib ki, Haşim övladlarının tək əlinin ailəsi yox ha. Çünki əhl-i beyt deyəndə bütün Haşim övladları nəsə qastılır. Haşim övladlarının icması hüccətdir. icması hüccətdir. Yəni, Haşim övladları, əhl-i beyt bir məsələdə ittifak edəsələr, Abu Ya'la deyir ki, o məhsum hüccətdir. Çünki Peyğəmbər əhl-i beyti tabi olmağa əmr edir. Bəli, bu mənada heç bir problem yoxdur. Bu mənada götürsək, bu mənada götürsək, nəinki Raşid xəlifələrinin icması, nəinki əhl-i beytin icması, hətta ümumən Ümmətin icması da hüccətdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mənim ümmətim zəlalət üzərində birləşə bilməz. Və başqa hədisdə Allah mənim ümmətimi zəlalət üzərində cəm etməz. Bu dəlildir ki, hətta ümmətin icması da hüccətdir. Bəli, Əbu Ya'la dediyi kimi biz də deyirik. Əhl-i beytin icması hüccətdir. Amma fərd olaraq əhlibeytdən bir fərdin, bir şəxsin sözü müstəqil olaraq hüccətdirmi? Əlbəttə ki, yox. Niyə? Cavab budur ki, çünki əhlibeyt özü öz içində fikri məsələlərdə kifayət qədər ixtilaf ediblər. Məsələn, İbn Abbas əhlibeytdəndir. Əli də əhlibeytdəndir. İbn Abbas ilk öncələrdə mutani, yəni siğəni halal sayırdı. Necə muslimdə gəlir. Əli isə öz əmsi oğlu İbn Abbası bunu irad tutdu və dedi ki, Peyğəmbər haram edib. Və sonra İbn Abbas bu fikrindən döndü. Deməli, iki əhl-i beyt ixtilaf elədi. İndi hansına tabi olun? Peyğəmbər əhl-i beytə tabi olmağa əmr edib, hansına tabi olun? Yəni Əhl-i Beytə tabiçilik fərd olaraq Əhl-i Beytin hər bir fərdi özü özlüyündə Əhl-i Beytə mənsub olan hər bir fərdin sözü hüccətdir demək deyil. Yəni İbn Abbas nə dedi? Qutardı hüccətdir. Dəlildir. Kifayətdir. Çünki o Əhl-i Beytdəndir. Belə demək xatadır. Və Ayşə nə dedi? Onun dediyi mənim üçün kifayətdir, çünki əhl-i beytdəndir, qutardı. Və Əli nə dedi? Qutardı. Belə deyil məsələ. Bəli, əhl-i beytin icması hüccətdir. Abu Ya'la sözünü bu cür qəbul edə bilərik. Necə İbn-i Teymi Rəhməlullah bunu Minhac-ı Sünnədə də qeyd edilir. 4-cü cild 85-ci səhifədə. Məsələn, adi bir misal verim. Dəstəmazda və qusulda ağza və buruna su almaq vacibdir yoxsa müstəhəb? Çox gözəl bir misaldır. Yəni, ibrətamiz bir misaldır. Məsələn, bir fiqh kitabını açmışam, həmin fiqh kitabında gör nə yazılır. Yəni, əhl-i sünnətə mənsub bir fiqh kitabıdır. Bu məsələ orada şərh edilir. Və deyir ki, dəstəmazda və qusulda ağza və buruna su almaq vacibdir, yoxsa vacib deyil. Yəni, vacibdir, yoxsa müstəhəb. Bu barədə əhl-i sünnətin alimləri, əhl-i sünnətin alimləri ixtilaf ediblər. Və üç rəy ortaya çıxıb. Birinci, bir qisim əhl-i sünnət alimi deyib ki, ağza və buruna su almaq qüsulda yox, amma dəstəmazda vacibdir. Kim deyib bunu? İmam Əhməd. İshaq ibni Rahavey, Abu Ubeyr ibni Qasim, Əs-Səllam, Abu Savr, İbnül Munzir və Əhl-i Beytdə İmam Hadi, İmam Qasim və Muayyədə Billəh rəhmətullahi aleyhi. Bunlar deyiblər ki, bu əhl sünnət alimləri, dəstəmazda ağza buruna su almaq vacibdir. Məhz dəstəmazda. Bu əhl sünnət alimlərinin adlarını çəkəndə üçü kimdəndir? Əhl-i Beytdən. İkinci rəy budur ki, nə qüsulda, nə də dəstəmasına vacib deyil. Bunu kim deyib? Əhl-sünnət alimlərindən İmam Malik, İmam Şafi, Abdurrahman Avzai, Hasanul Basri, Zuhri, Qatada, İmam Tabari və Əhl-i Beytdən olan İmam Nasir. Üçüncü rəy Əhl-i Sünnədən bəzi alimlər deyib ki, ağza və buruna su almaq qüsulda vacibdir. Dəstəmazda isə vacib deyil. Bunu deyib Abu Hanifə, Abu Yusuf tələbələri, Muhammed Şeybani, İmam Zufə, həmçinin Suvyanı Savri və Əhl-i Beytdən olan Zeynul Abidinin oğlu İmam Zeyd. Fikir ver, qusulda vacibdir deyənləri, yəni Abu Hanifə, Savri, Zeyd ibn Ali, Əhl-i Beytdən olan Zeyd ibn Ali, hamısı küfəhlidir. Bu misalı çəkməkdə məqsədim nədir? Əhlibeyt öz arasında ixtilafdadır. Hamısı da əhl-i sünnətin alimləridir. Əhlibeytdən Hadi və Qasim deyir ki, dəstəmazda vacibdir. Amma Əhlibeytdən İmam Nasir deyir ki, nə dəstəmazda, nə də qüsulda vacibdir. Və Əhlibeytdən Zeyd ibn Ali deyir ki, qüsulda vacibdir, dəstəmazda vacib deyil. İndi kimə tabi olaq? Özləri ixtilafdadır. Yəni, söhbət gedir Əhlibeytin icmasına tabi olmaqdan. Yoxsa belə götürsək, əhl-beyt öz arasında nə qədər fikri məsələlər var ki, ixtilafdadırlar. Və bu bütün təfsir və fiqh kitablarında doludur bu məsələlər. Və bu misalı qeyd elədim ki, hətta məsələ sənin üçün daha da yaxşı aydın olsun. Aydındır? Və xulasa bugünkü dərsi bir məsələ ilə, yəni bu məsələ ilə əlaqəli bir sonluqla bitirirəm. Əgər rafislərin, şiyələrin iddia elədiyi kimi din Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin dini yalnız əlidən və onun övladlarından o 11 nəfərdən yəni Həsən, Hüseyin, Muhammed Baqir, Zeynul Abidin, Cəfər, Sadiq, Muhammed Taqi, Əliyə Nəqir və s. Musayı Kazım, Əli Rıza və s. Yalnız din bunlardan götürülməli idisə, çünki onlar belə iddia edirlər, din yalnız bunlardan götürürlər, qutardı. Yaxşı, Din deyəndə nə nəzərdə tutulur? Quran və sünnə. Yəni, Quran və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləri. Düzdürmü? Yaxşı, əgər bu iddia düzdürsə, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm niyə öz əshabına qadağan etmədi? Niyə öz əshabına hədis rəvayət etməyə qadağan etmədi? Yəni, öz əsabına deyərdi ki, Əlidən başqa heç kəs məndən hədis rəvat eləməsin. Çünki din yalnız onun vasitəsi ilə götürülər. Niyə qadağan etmədi? <clears throat> Hələ Şiyə məsəbinin öz kitablarında Abu Zərdən, Salman Farisidən, Miqdad ibn Əsvaddən, Ammar ibn Yasirdən və qeyri sahabələrdən hədislər nəql olunur. Niyə onlardan götürürsüz? Axı ah, onlar əhl-i beytdən deyil. Niyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan eləmədi? Qadağan edib, dəlilvi gətir. İddia yox, ispat. İddianı hər kəs irəli sürə bilər. İspat eləmək lazımdır. Qadağan edərdi ki, Əlidən başqa heç kəs məndən hədis nəql etməsin. Hardan verir bir qadağa? Və ya deyərdi ki, Əlidən və onun övladlarından başqa heç kəs, heç kəs Qur'anı nəql etməsin. Halbuki Quran 13 dən sahabədən nəql olub. Onlardan da biri Ömərdir, biri Osmandır, biri də Abu Hureyra, biri də İbn Abbas. Hansı ki, Quran 10 qirayəti var. Bu 10 qirayət bu 13 sahabədən nəql olub. Bu 13 sahabənin də üçünü çıx, onu əhl-i beytdən deyil. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağan edərdi əhl-i beytdən qeyrisinə dini yaymağı və əhl-i beytdən qeyrisinə qadağan edərdi hədis rəvatini. Məsələ budur. Və çox qəribə və çox təcrübə olan bir şey nədir? Şiyə məzhəbinin öz kitablarında məsələn, Kitab-ül Kafidə ikinci cild 634-cü səhifədə usul kafidədir. Cild 2, səhifə 634-də. İmam Cəfərdən nəql olunur. İmam Cəfər deyir ki, biz əhl-i beyt Qur'anı Ubey ibn Kəbin qirayəti ilə oxuyuruq. Allahu akbar. Əhl-i beyt Qur'anı 50-nin qirayətini oxumur, qardaşlar. Əhl-i beyt Qur'anı Ubey ibn Kəbin qirayəti ilə oxuyur əhl-i beyt Quran qirayətində sahabəyə, Ubeyə möhtazdır. Niyə Cəfər öz babası əhlinin qirayətini bıraxdı da Ubey ibn Kəbun qirayətinə möhtaz oldu? Usulü kafi, cild 2, səhifə 634. Və başqa bir sual. Əgər din əhl-i beytdən qeyrisindən götürülməzsə, Yaxşı. Zeynul Abidinin, şiələrin dördüncü imamının oğlu İmam Zeyd. Zeyd, yəni Muhammed Baqirin qardaşı. Muhammed Baqir Mədinədə olanda Zeyd Kufədə idi. Abu Hanifənin dostu idi. Zeyd həm mücahid idi, həm də müctehid idi. Əhl-i sünnətin və əhl-i beytin alimlərindəndir. Muhammed Baqirin doğma qardaşı, Cəfərin əmsi. İmam Zeyd. Hansı ki, şeylər onu da əhl-i beytdən təbii ki saymırlar. Onlara görə əhl-i beyt 14 nəfərdir. Peyğəmbər, Fatimə və 12 imam. Yaxşı. Zeyd. İmam Zeyd. Nə üçün küfədə alimlik edirdi? İmam Zeyd nə üçün küfədə fətva verirdi? Nə üçün Muhammed qardaşı ona bunu qadağan etmədi? Niyə ona demədi ki, sən əhl-i beytdən deyilsən? Hə. Öz qardaşı Muhammed Baqır ona nə üçün demədi ki, fətva verməyi yığışdır, alləməli eləməyi yığışdır, mən varam, əhl-i beyt mənəm, sən deyilsən. Niyə demədi? Bir də ki, çox maraqlıdır, necə ola bilər? Atanın iki övladı ola, biri əhl-i beytdə olar, o birisi yox. Bu hansı məntiqdir? Və bu məsələnə əlaqəli inşallah gələn dəstəmizdə ətraflı danışacağıq. Və bu dərsdə biz dörd dənə məsələni qeyd elədik. Və gələn dərslərdə bu iki əmanətdən danışacağıq. Bir Qur'an, bir də əhl-i beyt. Və göstərəcəyik ki, kim əhl-i beytə tabidir və kim əhl-i beytin yolundan tamamilə uzaqdır. Subhanakallahu və bihamdik. Əşhədü en la ilaha illa ent. Əstəğfiruka və etûbü